Pakinggan natin ang isang pangyayari sa kasaysayan ng simbahan. January 30, 680 Ang kamatayan ni Saint Bathildes, asawa ni King Clovis. Ipinag-utos niya na walang sinumang Pranses o Kristiyano ang gagawing alipin. Nang mamatay ang asawang hari, isinuko niya ang kanyang palasyo at karangyaan at namuhay na simple bilang isang Benediktinong madre sa labas ng Paris. Inyong napakinggan ang isang pangyayari sa kasaysayan ng simbahan. Muling abangan dito sa Radio Veritas 846, ang radio. Totoo.